Frantziako lan kodigoaren aldatzeko ordonantziak publikatuak izan dira azkenean, hiru hilabeteko negoziaketen edo konzertazioaren ondotik, ogoita amasei neurri dira orotarat lauardatz nagusitan banatuak direnak. Eunta irurogoi hori aldeko dokumentu osua ez du oraino lab sindikatuak irakurri ahal izan, baina pundu nagusiak aipatu ditugu eniaut aramendirekin. Parte handi bat bada, enpresa tipi erburuz, zer balorazio egiten duen lab sindikatuak erraiten dauko eniautek? zeru eta hogei langileen artean argita garbi badutela aukera negoziatzeko, baina sindikaturik gabe, beraz, nor negoziatuko du, ba langilea juntak, eh, edo zen langile izan daiteke, eta hori konperatzen alko genuke, eh, enpresa atik eskatua izan dena, le referendum d'entrepriz mis en plaz par l'employeur, nagusiak eskatutako e referenduma bera, eta beraz, eh, Ezemplu bat emateko, e, lau pa bost enpresa batean un badago nagusia, bere maztea, e, eh, seme alabak e, lan egiten enpresa berdinean eta langile bat edo pare bat, bagien goa, nagusiek dute, hartzen da erabakia eta eh, ez da ezer bozkatzen. Bon, beraz, eh, horako kasuetan asko izango dira eta eh, beraz ikusten duguna, ba, bukaeran langileak ez du ezer erabakiko eta langileak nagusiak imposatuko ditu nahi dituen neurriak eta beraz hori ez da negoziak eta bat, enpresa txiki txikietan. Eta hogeitik berrogeita marrera bai badagola ukera, orain arte ba zegoen ere delegatuen bitartez, hori segituko du, delege du personel edo langilen ordezkoa negoziatzen alko dute, uh, orain arte negoziatzeko beti behar zela sindikatuen mandatoa, gaur egun mandatu edo reformoanekin mandaturik gabe joten alko da, honek eh, irekiko ditu eh, ATHko uh, eh, edozein uh, eh, nagusiak bere enpresetan langile nordezkoa, nahi duen langile nordezkoa emango ditula martxan, eta horiek negoziatuko dute nagusiak nahi dituen neurriak, beraz, hortan ere, uh, eh, inposak eta bezala ikusten alko genuke, beraz, arrisku asko ikusten ditugu, eta honek zerrikarriko du, bat prekaritatea, eta ez du zer lagunduko somaja kentzeko edo reisteko. Hori prekaritatea eta prekaritatea ekarriko dula. Neuriz kanpoko kanporaketeri buruz ere aldaketak agertzen dira, endemnizazioak apaltzen baitira. Endemnizazio gorenak mugatuak dira eta endemnizazio apalenak ere kibitzen dira. Neuri batzu badira sindikatu batzuen balorazio ona sortzen dutena, baina orokorki zer dion lab sindikatuak eta ea parte hartuko duten urularen amabiko manifestaldian ere galdegin diogu einauti guretzat oso importantea izango dela eh, mobilizatzea, baina eh, mobilizatzea eh, ez ez esateko reforma bati importantea dela, eta horretarako ere amabian eh, kalean izango gira ez ez esateko reforma honi, baina beste sindikatuekin zailtasuna dugu ere da alternatibaren inguruan. Guk pentsatzen dugu eskalerian edo hiper izaten alko genukela alternatiba bat langileentzat, azken urteetan eskatzen dugun Eh, komision pariter lokal bat edo bertako negoziazio erremu bat sortu bako genuke Euskal Herri mailakoa. Pentsatzen dugu hortan ere ba, beste nalko genituzke minimo batzuk eh, langile guztientzat, izan enpresa txikiak edo enpresa handietakoak guk uste eh, hori dela bidea, hori dela alternatiba, eta alternatiba horien inguruan ez gira bortzaz ados beste sindikatuekin, zentagukari gira bakarrik, eh, eragiten aldugun erremu batean dena Euskal Herria, eta ez bortzaz e, eh, edo Kortxikan edo, edo Estatu osoko akordio bat. Beraz, horretarako ikusten dute zailtasuna alako alternatiba batean sarteko, desadostasunak badaude honen inguruan, baina ala ere, e, iduritzen zaigu importantea dela amabian kalean egoteko ezetza esateko, alternatibak proposatuz guretzat oso garantitsua da ere bai, eta hortan kokatuko ditugu datorren haste eta iabeteak, eta ikusiko dugu, eh, pixkanaka pixkanaka, ea lortzen dugun beste sindikatuekin, eh, adosten, horako eh, alternatibak lantzen, proposatzen, eta zer gaitik ez, eh, borroka mota berri batzuk sortzen, horren aintzinean eh, langileak bat egiteko eh, haien lan baldintzako